Частина друга. Це було після школи. Усі учні пішли у своє веселе позашкільне життя, обговорюючи, куди піти. Я подивився на Кощідо і дав знак, що починаю план. Ціль Хорікіта розпочала свою звичайну рутину, збираючись йти додому. Агов, Харікіта, ти зараз вільна? У мене немає вільного часу. Мені потрібно повернутися в гуртожиток і готуватися до завтра. Готуватися до завтра? Я майже впевнений, що їй потрібно готуватися лише до школи. Я хочу, щоб ти пішла зі мною в одне місце. Що ти намагаєшся зробити? Думаєш, я запрошую тебе з певною метою? Якщо ти запрошуєш зненацько, очевидно, що я засумніваюсь. Однак, якщо у тебе щось конкретне, я не проти вислухати. Звісно, такого немає. Знаєш, що у кампусі є кафе? Я боюсь туди зайти, бо там багато дівчат. Таке відчуття, що хлопців виганяють. Звичайно, частка дівчат висока, але хіба хлопці туди не ходять? Ходять, але жоден не йде сам. Вони завжди з дівчатами. Тільки такі хлопці ходять в кафе. Хорікіта намагалася пригадати інформацію про палет, розмірковуючи над пропозицією. Це звучить правдоподібно незвично чути від тебе розумну думку. Мене все одно цікавить лише місце, тому вирішив запросити тебе. Звісно, оскільки тобі більше нікого запросити, правда? Це грубо, але так. А якщо б я відмовила, тоді все. Мені нічого не залишається, як здатися. Зрештою, я не можу змусити тебе пожертвувати своїм особистим часом. Зрозуміло Те, що ти сказав, здається, правда, але я не можу витрачати занадто багато часу. Гаразд? Так, я буду там недовго. Напевно. Подумки додав я. Якби вона знала, що Кушіда причетна до цього, Хорікіта, напевно, дорікнула б мені. Оскільки я можу поговорити з кущідою, і зміг запросити Хорікіто. Я почав думати, що, ймовірно, і сам міг би подружитися з Хорікітою. Врешті-решт, чи то в клуб, чи в кафе, Хорікіта пішла зі мною, незважаючи на те, що весь час скаржилася. Дивовижно, враховуючи, що мені важко заводити друзів. Вийшовши разом, ми нарешті прийшли до кафе Палет на першому поверсі школи. Дівчата почали збиратися, щоб повеселитися після уроків. Виглядає дуже людно. Ти теж вперше тут після школи? О, точно. Ти ж завжди самотня. Це мав бути сарказм? Дуже по дитячому. Це був лише жарт, але Хорякіта, як завжди, словесно образила мене. Після замовлення ми отримали напої. Я замовив панкейки. Ти любиш солодку їжу? Я просто хочу поїсти панкейків. Річ не в тім, люблю я їх чи ні. Я просто вигадав правдоподібну причину. Усе зайнято. Думаю, нам доведеться трохи почекати. О, не зважай, там є місця. Помітивши двох дівчат, які стають зі своїх місць, я швидко зайняв стіл. Я дозволив Хорікіті пройти до дальнього краю столу. Поставивши сумку додолу, я сів і недбало озирнувся. Агов, я щойно зрозумів якби хтось подивився на нас здалеку, ми б виглядали як пара, ні? Обличчя Хорікіти було безвиразним і холодним, як завжди. Відчуваючи нервозність від багатолюдного оточення, у мене почав боліти живіт. я почув, як дві дівчини поруч із нами сказали Ходімо, тримаючи в руках напої. І відразу після цього сіла інша дівчина. Це була Кушіда. О, Хорікіта сан. Який збіг обставин? Я Яноходжі Кун теж тут, сказала вона. Так, вдаючи, що ми зустрілися випадково, Кущіда привіталася з нами. Примруженими очима Хорікіта подивилася на Кущіду, а потім повернулася до мене. Все це, звісно, було сплановано. Разом з чотирма друзями Кущіди ми зарезервували два столика. А потім, коли ми з Харікітою прийшли в палет, я дав їм сигнал, щоб вони звільнили місця для нас двох. Через деякий час інші двоє пішли, щоб Кошіда змогла підійти. У підсумку наша зустріч виглядала випадковою. Хорікіта Сан і Аянакоджі Кун прийшли разом? Так сталося. Ти прийшла сама? Так, сьогодні я. Я йду додому. Ей, е, ми ж щойно прийшли. Я тобі більше не потрібна, адже Кошіда сан тут, правильно? Ні, ти не зайва. Зрештою, ми з Кошідою лише однокласники. Ми з тобою також лише однокласники. На додачу вона подивилася на мене і кущіду холодним поглядом. Мені це не подобається. Що ви плануєте? Схоже, вона бачила наш план наскрізь. Ні, це просто збіг. Я б не хотів такого результату, якби це було можливо. Ідеальний варіант дій був би знизати плечима і сказати, що ти маєш на увазі. Коли ми сиділи, дві дівчини перед нами були з класу Ді, і ще потім дві поряд з нами також були з класу Ді. Це лише збіг? Ого, ти це помітила? Я взагалі не звернув уваги. Крім того, ми прийшли сюди одразу після школи. Неважливо, наскільки швидко дівчата сюди прийшли. Вони могли бути тут щонайбільше за одну-дві хвилини, а повертатись додому ще рано. Я не права. Хорікіта набагато спостережує лише, ніж я думав. Вона не тільки запам'ятала їхнє обличчя, але й майже миттєво зрозуміла, що відбувається. А збентежена Кощіда подивилася на мене, просячи допомоги. Хорікіта помітила її погляд. Концерт завершено. Вибач, Харякіта, ми організували це. Так і думала. Вся ця ситуація здавалась мені підозрілою. Хорікіто сан, будь моєю подругою, будь ласка. Вже нічого не приховуючи, Кущіда прямо сказала їй. Я вже казала багато разів. Залиш мене у спокої. Я не збираюсь надокучати класу. Це недозволено. Постійний час на самоті призведе до сумного самотнього шкільного життя. Я хочу ладнати з усіма в класі. Я не намагаюся заперечувати твої бажання, але неправильно залучати інших людей проти їхньої волі. Мені не сумно від самотності. Але І ще, невже ти думаєш, що я була б рада, якби ти змусила мене ладнати з тобою? Як ти думаєш, чи прийде якась дружба чи довіра через примусові стосунки? Слова Хорікіти непомилкові. Справа не в тому, що вона не хоче заводити друзів а в тому, що вона відчуває, що вони не потрібні. Думки Кощіди і Хорікіти відрізняються. Цього разу я винна, що не сказала тобі чітко, тому не буду тебе звинувачувати. Але якщо ти спробуєш ще, наступного разу я не пробачу. Вона схопила своє недоторкане лате і підвелася. Я будь-яким способом хочу порозумітися з тобою. Вперше тебе побачивши, у мене не було відчуття, що це була наша перша зустріч. Мені здається, ти відчувала те ж саме це марна трата часу. Ти змушуєш мене почуватися незручно. перебила її Хорякіта, підвищуючи голос. Кущіда мимоволі ковтнула. Хоч я й погодився допомогти Кощіді, я не мав наміру втручатися. Проте не те, щоб я не міг зрозуміти мислення Хорікіти. Я також часто запитував себе, чи потрібні мені друзі. І це кажеш ти? Ще з першого шкільного дня ти хотів знайти друзів. Я цього не заперечую, однак я така ж людина, як і ти принаймні до закінчення середньої школи. Я ніколи не міг завести друзів, поки не вступив до цієї школи. Я ніколи не знав чиїхось контактів і не грав ні з ким після школи. Я був зовсім один. Кущіда здивувалася, коли я це сказав. Мені здається, саме тому я почав з тобою багато спілкуватися. Це щось нове. Однак навіть якщо у нас було щось спільне, все, що йде після середньої школи, відрізняється. Ти не знайшов друзів, навіть коли хотів цього. Я не заводжу друзів, тому що вони не потрібні. Казати, що ми схожі, некоректно. Чи не так? Може, й так. Але казати Кощіді, що тобі незручно, це занадто. Тобі справді добре отак. Казати, що ти ні з ким не будеш ладнати, означає, що наступні три роки ти будеш одна. Це суцільна самотність у майбутньому. Я в порядку, тому що це буде мій дев'ятий рік поспіль. А якщо враховувати дитячий садок, то ще довше. Вона випадково сказала щось обтяжливе чи вона весь час залишається сама, тому що вона така, скільки себе пам'ятає. Можу я вже піти додому. Хорікіта глибоко зітхнула і подивилася Кушіді прямо в очі. Кушідо сан, якщо тебе це не переконає, я нічого не скажу. Пообіцяй мені, оскільки ти не дурна, ти ж розумієш, що я кажу. Чи не так? Зну що ж, Хорікіта покинула палет. Вона залишила нас з Кошіде в людному кафе. Невдача. Я намагався допомогти, але марно. Вона надто звикла до самотності. Кошіда, яка нічого не могла сказати, сіла зі стуком. Однак вона одразу повернулася до звичного усміхненого обличчя. Ні, дякую, Айнакоджі кун. У мене не вийшло з нею подружитися, але я змогла дізнатись дещо важливе. Я задоволена цим. Вибач, Хорікіта сан може тебе зненавидіти за те, що допоміг мені. Не хвилюйся про це. Я також хотів, щоб Хорікіта знала, які переваги дають друзі. Оскільки ми займали чотири місця вдвох, я підійшов до столика кущіди. Незважаючи на це, я була здивована. Коли ти сказав, що у тебе не було друзів, це правда? Це зовсім не здається так. Чому ти був один? Хм, це правда. Судо, Іке та компанія мої перші друзі. Не знаю, сам я винен, чи просто середовище, в якому я виріс. Ти щасливий, що подружився? Це весело. Так, часом це дратує, але це також дуже весело. Ощі кучіди сяяли, коли вона кивнула головою та промовила Угу, угу. Хорікіта має певну думку та намір, у своєму способі мислення. Ми нічого не можемо з цим діяти. Невже це так? Невже для неї неможливо подружитися? Чому ти така відчайдушна? Хіба у тебе вже немає цілої купи друзів? Немає причин заціклюватися на Харікіті. Незважаючи на те, що вона ще не порозумілася з абсолютно всіма в класі, це не означає, що вона повинна відчайдушно намагатися подружитися з Хорікітою. Я хотіла подружитися з усіма не лише у класі Ді, а й в усіх інших класах. Але якщо я не можу порозумітися з однією однокласницею, то я вже провалилася. Просто думай про Хорікіто як про особливу людину, а потім чекай справжнього збігу обставин не щось підлаштоване, а справжній збіг. В такому випадку з'явиться можливість стати друзями.